dersi Tevfik Allah'tan Kaldığımız yerden devam edelim inşallah Ahir Ümmetin kısmını da hasta olmuş Sıdır Ben Elhamdülillah Selam ve selam Mülük bir kıtan ve Zorlanabiliyor ki onun dışındaki akıcı sıvı şeyleriyle sahibi farklı olmaz evet. Suyun dışındaki akıcı sıvı şeyler ile taharet hasıl olmaz Şimdi taharet iki alınır Büyük taharet, küçük taharet Büyük taharetten kasıt gusül Küçük taharetten kasıt abdest Şimdi diyor ki suyun dışındaki taharetten Peki taharet ikiye ayrılır Hadesten taharet Nezasetten taharet Bir hadesten temizlenmek Yani abdestsizlik ve cümletik halinden temizlenmek İki necasetten Yani aynı pisliklerden ne yapmak Cümletik saydığı şeylerden temizlenmek Şimdi suyun dışındaki akıcı sıvı şeyler ile taharet hasıl olmaz dediğimiz zaman müellif hadesten taharetini kastediyor yoksa necasetten taharetini hadesten tahareti kastediyor onu geçen derste anlattık ne dedik hadesten taharet su dışında başka bir şeyde hadesten taharet olmasında icma vardır ancak nebih hariç bunda da işte bu hanife olsun ikilim olsun evzai olsun hasim-i basri olsun efendim ben muhalef etmiştim bunları anlatır ikinci kısım olan bu da necasetten taharet kısmı necasetten taharet kısmı da hasıl olmaz o yüzden Demiyoruz müellifin lafzına müellif rahimullah ne demiş oluyor suyun dışındaki akıcı ve sıvı şeyler ile necasetten taharet hasıl olmaz yani kişinin elbisesinde veya bedeninde veya namaz kılacak yerde mekanda eğer bir dinin pis saydığı bir madde varsa mesela bir veya idrar gibi veya kan gibi bir bunlar varsa kişinin bunları temizlemesi ancak su ile gerçekleşebilir suyun dışında herhangi bir madde benzin tiner meyve su, çay portakal su, yani suyu aklına gelecek temiz her şey düşün bunlarla bu bedendeki namaz kılacak mekandaki veya elbisendeki kişiyi temizlemez adamın birisi geldi meçhinin bir köşesine idrarını yaptı onun tutup idrarına bir kova benzin dökemezsin bir kova portakal su dökemezsin çay dökemezsin dökersen hala hiç hükmündedir tamam bu cumhur ulemanın görüşü böyledir cumhur ulemanın görüşü böyledir çünkü bunlar diyor ki Allah Kur'an'da buyur ki falan tecibu ma'en feteyemmemu sa'iden kulluda eğer su bulamazsanız su bulamazsanız temiz bir toprakla temiz bir sahip ve narin diyorlar ki bu her ne kadar hadesten taharet için de bu nezafetten tahareti gerektirir taharet içindir aynı şey söz konusu anlamanın görüşüdür diyorlar ki mesela bizim elimizde bununla alakalı deliller çok neden diyorlar ki mesela öyle Nebi Arabi gelip mescide pislediğinde Nebi Sosyalem ne dedi Subbu ala beylil Arabi zemiden minna Arabinin üzerlerine siliğine ne yapın bir kova su dökün Nebi Sosyalem'in buradaki su dökün nasıl emir emir demeye ifade eder aslında vücudiyet ifade eder yani Allah ve Resulü bir şey emrettiği zaman o emir nedir? vaciptir o emri yerine getirmek aslan hak özel bir delil gelirse o zaman sünniyete vermek o ayrı tamam mı? güzel bir kalime gelir diyorlar ki yine hayız kanından sonra sahabeye nebi sallallahu ne diyor? ettiği bu, usulü, yaksiliği bu, bilmem yani ne diyor onu işte parmağına kazı tırnağına vesaire çitine falan sonra da ne yap onu yıka su ile yıka yine bu da nebi sıfırına denir emir vücudu ifade edilir baktığın zaman bu yoluna benzer bütün rivayetlerde su gelmiştir diyorlar su gelmiştir diyorlar ve bu su dökülmesine veya bu suyun kullanılmasına Nebi Sosyal'ın emri vardır yani bu naslar bize gelirken emir sırasıyla da gelmiş bunun dışında başka hiçbir nas yok ki su dışında başka bir şeyle bunların temizlenmesini emrettiğine veya kabul ettiğine dair o yüzden bütün munaklar bize gösteriyor ki delalet ediyor ki su dışında başka herhangi türlü bir şeyle taharet hasıl olmaz yani bugün bu görüşe göre bugünkü kullanılan çamaşır suyu bu sıvı temizlik malzemeleri maddeleri geçer süredir tamam vücudu zamanı kaldı ancak bazı alimlere göre ki buna İbn Teymiye sık sık sağ kitaplarında birçok kitablarında işaret eder İbn Teymiye Rahimullah diyorlar ki hayır su dışında herhangi bir sıvı maddeyle eğer temizlik hasıl olduktan sonra su dışında herhangi sıvı bir şeyle taharet batıl şey olur çünkü diyorlar ki taharet akıyor taharet yani hades bu hades ne? abdestlik veya cümlükar diyorlar ki hades hepsi bir necaset gibi değildir yani hadeste tabii ki dinin bir emri gerekir o hadesi neyle kaldıracağına dair tabii ki dinden bir emir olması gerekir çünkü bu manevi bir olaydır bu manevi olan, kalkış şekli dinin tayiniyle gerçekleşir ancak necaset böyle değildir diyorum içerimizde onun görüşümüz savunu başlarlar diyorlar ki tabii ki e, hades için na, e, nasıl hitabı gerekir ancak necaset için bu söz konusu değil çünkü necaset hissi bir şeydir aynı bir şeydir mesela bir insan bir odaya girse sen dıştan bakarak onun cünüp veya cünüp bulunduğunu abdestli veya abdestli olduğunu Anlayabiliyor misin? anlayamazsın çünkü neden? hades için nedir? vasfun kaimin bil beden yemne'u min salati ve mimma tuştaratu bihi tahara yani nedir hades? hadesi de nasıl tarif etmiştir? etmiştir bedende kaim olan manevi bir şeydir tamam mı? namaz veya namaz gibi şeylere engel olur hades yani manevi bir şey ama hiç böyle bir şeydir yani bir insanın üzerinde bir küçük olsa sen bakarak onun küçük olmadığını anlarsın değil mi görürsen o küçük o yüzden diyorlar ki i̇bn bu şekilde söyleyen alimler diyorlar ki hayır bu hadiste tabii ki Kur'an sünnetten gelen lafın bizzat muhatabın ilgilendir ama necaset için bu şey tam olarak söz konusu değildir çünkü necaset hissi bir şeydir tamam mı? bu hissi şeyin yok olmasıyla beraber hüküm ne olur? yok olur yani kişinin üzerinde necaset var bu adamın el, elbisesi veya elinde necaset var bu adamın eli hükmen nedir? dinde pistir neden? üzerinde hissi olan bir necaset var o hissi olan bir necasetin bak şimdi, hissi olan bir necasetin kalkması hükmü kaldırır mı? Kaldırır çünkü neden sen oradan önce çift istemiştin? Evinde o pislik var diye. Şimdi meyve suyuyla, benzinle, çayla vesaire o pislik gittiği zaman hiç sen sonra o adamın elinde pislik görüyor musun? E, olmayan şey nasıl pisleyeceksin? Anladın mı mantığı? O yüzden diyorlar ki bu hadas gibi manevi bir şey değil ki samimi tutup hani kafana göre kaldırasın tabii ki Allah su diyorsa suyla yapmak zorundasın çünkü bu manevi ama necasetler hissi bir şey olduğu için bu hissi şey vücudiyetine veya yokluğuna göre de çünkü o pislik o elde yokken o el temizdi ne zaman ki o pislik öyle isabet etti o el pislendi ve o pislik elin bulunmasıyla o ele pislik hükmünü verdi ne zaman ki o pislik kalktığı zaman ne olacaktır? Kalkacaktır. Bir insan türdü, esir alındı, şöyle oldu. Azad olundu, sürre döndü. Yani el hukmu yedûru maha illetihi vücuden ve adam, hüküm ancak illetiyle beraber hüküm ancak illetiyle beraber varlığı veya yokluğu söz konusu olabilir yani bir hüküm var ortada bu hükümün o hükümünde olmasına sebep bir hüküm var ortada vacibiyet hükmü mesela veya şu hükmü değil bir hüküm var ortada o hükümün o hükme gelmesinin sebebi bir illet bir hüküm var o hükmün o hükümde olmasının bir tane sebebi var o sebebin varlığı onun o hükme varmasına sebep olmuş ne zaman ki o illet kalkarsa o zaman hüküm de ne yapar? kalkar senin bu kadın sana haramdır evlenme nikah illetinin sebebini koydun helal olması için ne oldu? helal oldu boşandın ne oldu? haram oldu el hukmu yedûru illeti yediru ma'a illeti vücuden ve ademe eğer bir illet varsa ve o illetin o hükmün varlığı o illetin varlığı veya yokluğuna göre değer kazanırsa, o zaman bakarız o illet ne zaman varsa hüküm vardır ne zaman kalkmışsa hüküm yoktur şimdi elim temiz tuvalette ihtiyacını giderirken elime idrar damladı bu idrar nedir? Ee, pistir ölüm nedir? Ölüm hükmen ne oldu? Pis oldu. Doğru mu? Peki bu pis fix olmaya sebep illet neydi? Nedir? İdrar. İdrar. Değil mi? İdrar. Ben şimdi bu idrarı kaldırırsam bak şimdi neyle kaldırdığını düşünme Kaldırırsam, tamam mı Kaldırırsam. bu elim temiz mi pis mi temiz neden temiz çünkü onun pis olmasına sebep idrardır o idrarın kalkmasıyla hüküm o yüzden diyoruz ki necaset de aynı bir şey olduğu için burada bir nasıl bize suyla hitap etmesi illa suyla olmasını gerektirmiyor çünkü nasıl istediği bak şimdi Nebi Sallam Arap'ın beynine idrar desin dediğinde Nebi Sallam'ın istediği suyun dökülmesi mi? Bak bu lafızına çok dikkat bunlar fıkhi ibarelerdir bunları dışarı etmediğinin mevzunun fıkhi noktasını yakalamaz Nebi Sosyal'in istediği su dökülmesi de yoksa idrarın temizlenmesi idrarın temizlenmesi ya su dökülmesi olsaydı Arabi gelmeden önce de geldi mescide bu kadar su dökün canım sıkıldı gibi ya alın şu suyu gidin işte çölde bir yere dökün görün bu kavacı Nebi Sosyal'in can istediği bu kavası dönmüş yani kim diyebilir burada Nebi Sosyal'in istediği su, dök su dökülmesi olduğunu kim diyebilir kim söyleme istenen ne idrarın gitmesi o zaman bak şimdi idrarın gitmesi neyle hasıl olursa Nebi Tasarım'ın hakkı yerine gelmiş olur mu? Ne ile hasıl olursa bu idrarın gitmesi ister suyla ister benzinle vesaire Nebi Tasarım istediği hasıl olmuş olur mu? Olur çünkü neden? Bak şimdi akıl burada su kısmı muharracun mehrazel galip bu da fıkhı usulüne başka bir sayıdır muharracun mehracel galib ne demek ahi muharracun mahrazel galib yani bir şeyde bir herhangi bir olayda bir oluşumda bir şey çoğunlukla kullanılıyordur o yüzden o zikredilmiştir yoksa illa olacak diye bir şey yok yani ne gibi şimdi bir toplumda aslen necaset neyle giderilir suyla işte bu su galiben kullanılan şeydir o yüzden bu galiben kullanılan şeyin zikredilmesi illa o şeyin zatını kastetmeyi gerektirmez yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir şey bekleyebilir için Arabın bölümüne bir kova meyve suyu dökün, bir kova bal dökün, bir kova çay dökün e, tabii ki su diyecek çünkü su o zaman galiben kullanılan bir şeydir anlatabiliyor muyum? galiben neyle kullanılan bir şeydir o yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in istediği suya değil bizzat nedir? necasetin kendisi nedir? Şimdi Allah helalleri haramları vesaire saydığımızda diyor ki ve odalarınızda bulunan bölgelerinizin eşleri şey, e, eşlerinizin kızları Şimdi senin bir tane eşin var senden daha önce evlenmiş tamam bir tane de kızı var şimdi Allah bundan bahsederken diyor ki odalarınızda huzurlarınızda bulunan hücrelerinizde bulunan eşlerinizin kızları da yani peki ben diyebilirim yok ya eşimin kızı bana helal çünkü o benim odamda değil üç katta veya işte alt sokakta oturuyor alt odamda neden çünkü Allah bana ne diyor Kur'an'da odalarınızda bulunana benim odamda değil ki ne yapacağız diyelim ki ben evlendim değil mi? evlendim ikinci evliliği yaptım ikinci katta bir, birinci hanımımla oturuyorum ikinci katta üç katta da ikinci hanımın evli olan ikinci hanımı var yani daha önce evlenmiş ve kızı olan ikinci hanım var onlar da üç katta bir daire kiraladım orada oturuyormuş Üç katta oturuyorlar ben de alt katta oturuyorum kızı bana ne haram ama bana ben hayatı ki odalarımızda bulunan odalarımızda bulunan kızlarımız işte bu icma emnidir muharrecun mehracel garip çünkü aslen hanım kim yaşar başka şekilde yaşar ve nerede yaşarlar aynı evde yaşarlar kızıyla beraber mi o yüzden Allah orada galip olayını getirmiş burada tefsirde de kaybeder fıkıhta da hadiste de kaybeder mukaracında kazanlar Allah onun galip olan şeyden bahsetmiştir yoksa illa kızın bir de olacağı diye bir şey söz konusu değil mi? ithal edemezsin benim şu anda hanımın kızı da bana helal çünkü benim odamda bir üst katta onlara et çağırmış Allah kulli hal mukarrezin mahrezin galib olayı mukarrezin mahrezin galib olayı fıkhının her yerinde kullanılacak şartiyeti söz konusu değildir ama siyah silah ve karineler burada makaraj, mukarajın makarajın makarajın galip olayını devreye sokar ki bu da bunlardan bir tanesidir tamam o yüzden diyoruz ki e, burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sorduğu istediği necatin giderilmiş bak şimdi ne dediler bunlar şimdi naslar su hakkında geldiği için su hakkında iktirar verecekmiş başka bir şey kullanamaz hikaye güzel bak yine elden örnek veriyorum benim işaret parmağım baş parmağım şu baş parmağım ben tuvalette ihtiyacım gideyken baş parmağımla pislik sağlayayım sadece baş parmağımla şimdi cümleye göre ben bunu ne yapamam temizleyemem neyle temizleyemem sıvı bir şeyle su dışında ancak suyla temizleyemem benzin döksem bu pisliğin hepsiyle gitsin hükmen bırakıp pislik cümleye anladın mı şimdi bak bu cümle söyleyeyim ben, ben bu elime pislik ulaştıktan sonra oldu ki o an bir parmağım koptu mesela örnek baş parmağım koptu gitti bu elim temiz midir? Aklı hiçbir şey yok elimde parmak yok ya ne şey tipi olabilir bu? Onlar bile onlara bile sorsan cümle ele temizdirler derler çünkü o parmak yok artık hiç olamaz ama onlara bir reddiye şey senin bu mantığımızı yani bu sözümüzü kalmayacak. göre bu elim pis olması lazım neden? suyla temizlemedik ki ben diyecekler ki oğlum ne alakası artık bu parmak gitmiş diyeceksin bak parmak gitmiş sebebi ne illeti ne o parmak gitmiş de başlandı Söyledi mi? yani pislik yok orada artık anladın mı çünkü o kavli neye öyle veriyor pislik olmadıktan sonra gitmiştir şey o pislik yoksa bütün gitmişlik budur ikincisi bak şimdi Ummu Seleme radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hani elbisesi uzun vesaire soruyor ya Nebi sallallahu e yerde pişikler olur diye bizim elbisemizde Nebi sallallahu ne diyor ondan sonra gelen kısım yani diyelim ki 50 metre yürüyeceğim mescidle ev arası soruyor şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem soruyor yani ben gidiyorum mesela ben biraz tefsirle anlatıyorum ki 50 metre mescidle evin arası e yolda elbiseme yerde necaset hesabı nedir bunun hükmü? Nebi Sallam ne diyor? Mutahhiruhu ma ba'duhu Ondan sonra gelen yani sen 20 metrede diyelim ki şu çağrı vermiştir ola olabilir 20 metreden sonra gelen o kalan 30 metre ne yapacak onu? Peki hamsun? Anladın mı? Hamsun Demek ki tutsak değil Orada ilet pişkinlik gitmemiz doğru mu? yine ee, Ayşe radıyallahu anh'tan gelen hadis İzâ zehebe ahadukumun ilel halâ kelyestetib kelyestecmil çeşitli rivayetler var Ahmet Müslim'de geçen kelyestetib şeklinde kelyestetib bi selâseti ahcar fe innehâ tuzzi'u an sizden birisi tuvalete gittiğinde caiz hükmünde üç taşla gitsin bu ona caizdir şimdi kişi isticmar olayı var bunda değil mi? bunları siz göreceğiz isticmarla temizlenen bir insan üç taş ona caiz mi? pisliği aldıktan sonra kabasını kabasını aldıktan sonra tamam mı? temiz mi? hani şey bu ona ne diyor? caiz oluyor hani şey ki bunların getirdikleri delilere örnek daha ki orada nebis fasulyenin istediği pisliğin temizlenmesi başka bir hediye daha var onlara şimdi bakın nebis fasulyenin e, şey olsun o hayır kanından sonra sahabe olsun veya e, mescitte bulunan sahabeler olsun ama o Arap'ın bölgünü su döküm geliyor burada Nebi Sassan'ın neye emrediyor onlara bir fiili emrediyor değil mi bir fiili emrediyor fiilin emri kaydedir bak şimdi fıkıhta kaydete bunun hepsi mastardan istinbat edilmiş bu kaydedir bunlar uzun artık Asileri şöyle ayrıca fıkıh usulü okumaya dönüyorsunuz da o zaman bunlar inşallah işlenecek şimdi diyoruz ki bu esma hadisi olsun işte o hadis kanlı temizlenmesiyle alakalı olsun vesaire fi, fiili için emirdir fiil için emir olan şey de illa o fiili kastetmeye gerek olur yani senden bir şey soruyor bak şimdi senden bir şey soruyor birisi şunu nasıl yapayım sen onu nasıl yapılacağını anlatıyorsun ama bak kasıt sahabenin kanın temizlenmesi veya kanın çıkması olayı onun kastı başka bir şeyle alakalı senin o kastı nasıl yerine getireceğinle alakalı bir fiil beyan etmenin emridir o yüzden en, bu şekildeki fiilin emri vücudiyeti gerektirir biraz tercih mevzudur ileride bu karşılatı o yüzden diyoruz ki Allahu Alem burada racih olan görüş racih olan görüş mümkünün ve onun gibi e, düşünün alimlerin görüşleri ve bu hangi mezhebinden de burada geçerli bir mesela hangi mezhebinden de burada geçerli hangi mezhebinden de söz sabır olmuştur yani suyun içindeki akıcı soğuğu şeyler necaset hasıl necaset güvenlik hasıl olacak fazla uzatmayacağım bu konunun içine çıkacağım sadece bu, e, bu cümlerin görüşüne bir reddiye daha vereceğim bu işin alakalı ondan sonra dersi bitireceğim inşallah bak şimdi bunu dinle çünkü önce bir fıkıh hususundan bir kayda anlatacağım bu kaydı anlattıktan sonra bizim şu anki meselemize farklı cevap verecektim bu çok önemli bunu iyi fıkhetmen lazım çünkü bu kayda fıkhın hiçbir bağlı yoktur ki bu kayda mutlaka o bağlardan bir mevzuya bir mevzuda kullanılmış olmasın veya bir mevzuda tatbik edilmiş olmasın mutlaka tamam mı? yani fıkhın kurallarından fıkhın usulündeki en meşhur mevzulardan bir tanesidir mantık ve mefhumunda şimdi bu e, işte mefhumun muvafakı mefhumun muharifi onlarla var o tatile girmiyor ancak mefhumun muhalefet kısmı anlatacağım şimdi bak mefhum ne demek mantık ne demek bunları önce anlatalım şimdi Kur'an ve sünnette diyor ki bir nas geldi bu nasun neyi var nasıl var diyor ki mesela bu siyahtır bak şimdi bu siyahtır cümlesi bir nasıl var? bu siyahtır cümlesi nasıl ne oluyor mantık olur yani lafzı orijinal lafzı nütfettiği şey mantık nütften gelir tamam yani mesela ne diyor Allah gece ve gündüz içerisinde beş vakit namazı ne yapmıştır farz kılmıştır böyle ne gördün hadis işte bu bu lafızlar orijinal gördüğün lütfettiğin lafzettiğin telaffuz ettiğin bu lafızlar nedir ona sünneyidir mantıklıdır bir de bazen lafızların neyi olur mefhumu olur mesela normal hayatımızdan anlatıyorum bak şimdi diyor ki diyor ki çocuğun sana baba yolda gidiyorsun bir oyuncak görüyor bir kanı diyor ki bu oyuncağı mısın sen misin ki eğer Yarın ki, yarın da sınav var diyelim ki çocuğum işte eğer sınavı geçersen bu oyuncağı alırım bak şimdi bakız olarak içinde sınavı geçmezsen bu oyuncağı almam baksı var mı? yok bakız olarak yok peki mantık olarak ne var? mantık olarak ne var? oğlum mantığın içinde ne var? Oğlun şunları geçerse sen ona bu onca alacakmış. Mantık bir şey? Tamam yani orijinal lafzı. Lafzın zahirinin direkt delalet etmiş. Şey. Tamam o yüzden dedim ki bu nasıl mantıkında bu çocuk şunları geçerse onu onca kalmak varmış tamam ama nef e, lafın mantıkında oğlum bu sınavı geçmezsen sana o oncağı almayacağım yok ama mefhumunda var mı? var yani mefhum mantıkın muhalefet olarak zıttı olarak tersi olarak anladığın şeydir mefhumun muhalefet yani bu cümlede lafız olarak yok ama her anlayış olarak muhalif, muhalif anlayış olarak ne var? Nafsın içinde var. Buna da mefhumun ne denir? yani ne demek oluyor oğlum lafız olarak yok ama mana olarak şu var oğlum eğer sınavı geçmezsen ama sen bu sınavı geçmezsen bunu almayacaksın doğru mu? bak şimdi peki diyelim ki burada iki, şimdi bunu anladık şimdi sana başka bir şey takdir ettikten sonra bu kaydıyla alakalı mevzumuza takdir edeceğim şimdi bak bir tane Bukhari'de hadis var bir tane de Müslim'de hadis var diyelim mesela Bukhari'deki hadis diyor ki bu hüküm B'dir mesela evet, bu hüküm B'dir bu hüküm B'dir Müslim'de de bir tane hadis var ama bak Bukhari'deki hadisin mantıku lafının orijinalinde öyle diyor bu hüküm diyor nedir? B'dir Müslim'de de bir tane hadis var hadisin lafında mantıkunda lafında bu hüküm A'dır diye bir şey söz konusu ama onun içindeki hadisin mefhumunda de olduğu ortaya çıkıyor de olduğu anlaşılıyor tamam Bukhari'deki hadisin mefhumu şey mantıku mu alınır yoksa Müslim'deki hadisin mefhumu mu alınır veya iki, iki hadis Bukhari'de olsun önemli yani bu kafa karıştırmasın Bukhari'de iki tane ayrı ayrı hadis bak şimdi tarih kısmında hadisin daha böyle bir açık bir şeyle örnek verir ki anlaşılsın taharet kitabında bu halinin iki tane ayrı ayrı baklarda hadis var bir tanesinde diyor ki şöyle yaparsan abdesti bozar lafızın gibi diyor ki şöyle yaparsan abdesti bozar başka bir hadis daha var bu halde lafzında şöyle bir şey yok o şey var ya hani o bozan şey onu yapmazsan onu yaparsan abdestini bozmaz diye bir şey söz konusu değil ama mefhumunda öyle o anlaşılıyor hangi söylenmiş mantık söylenmiş böyle sorun daha açık lafızlarla örnek vereyim mi günahmışım şimdi bak bile bile e, fıkıhtaki şeyle e, var olan veya yok olan bir şeyle örnek vermiyorum ki tabi ileride tatbik edildiğimiz zaman bakalım bu tabi biraz sınavlı şekilde olacak o yüzden örneği vermiyorum yoksa verin yani şu abdesti bozarım tamam mı önemli değil bak şimdi kahve içmek diyor ki bir tane lafızda bir tane nas var bu kahve diyor ki kahve içmek abdesti bozar kahve içmek abdesti bozar lazım olduğundan Bukhari'de başka bir hadis daha var aynı kitabı taze içmek abdesti bozmaz değil lafız olarak ama mefhum olarak abdesti içersen he? abdesti bozan anlıyorsun mefhumunda hangisi ön almış şey? mantık çünkü mantık asıldır çünkü senin o mefhum, mefhum illa e, mutahakkik ama mantık asıldır bunun için tamam mı mantık nedir aslında bak şimdi diyelim kaydımızı uygulayalım şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne emretti Arabi'nin mevzini su dökülmesi Hayır kanından bahsediyor su, su da temizlenmesi vesaire vesaire peki bu hadislerin aslında suyla temizlenmek yani mentukunda su dışında başka bir şeyle temizlenmez var mı? yok o zaman bu alimler tekrarlıyorum dedi Nebi Sasalam emretti bazı necasitlerin suyla temizlenmesini Nebi Sasalam'ın emrettiği bu nasların mantıkında yani orijinal lafzında suyla temizleyin ama su dışında başka bir şeyle temizlenmez lafzı var mı? mantık olarak yok peki bunlar suyla temizlenmeyeceğini o zaman nereden çıkarmış oluyorlar hadislerin? metronunda doğru mu? O zaman diyorlar ki Nebi Selam suyu emrettiğine göre demek ki su dışında başka bir şeyle temizlenmeyeceğini anlıyoruz. Bundan anlıyorlar. Bu nasıl? Peki Nebi Selam'ın Ümmü Selem'e bu kara parçası var ya ileride gireceğim devam edeceğim. Orası temizleyecek dediği zaman suyun dışındaki başka bir şeyin de temizleyeceği o hadisin neresinde var? Mantıkında var orijinal aslında çünkü o toprak temizler diyor peki şimdi burada mefhum ile bu cüzdanın bu naslardan anladığı mefhum ile mantık çatıştı hangisi anlayacak? mantık anlayacak o yüzden İza taarabel mantık ma'al mefhum kuddimel mantık alel mefhum haydi mantık ile mefhum çalışırsa mantık mefhuma mukaddemdir şey. o yüzden diyoruz ki Allahu alem burada racih olan görüş burada racih olan görüş ilmi teyimizde ve ondan başka hangilerden bir vecihtir bir şey görüştür inşallah dedik bunun fıkı fazla uzatmayacağız aslında bir saat tutmamız olmuş inşallah çünkü bunların yolunu akibini inşallah zamanında çünkü neden aklına giriş yapardım ama burada kuvvetin büyüsü su iki kulla ulaştı kuvvetin büyüsü ve uzun günlerdi karışık günlerdi sıkıcı döndü yani hakikaten sıkıcı o yüzden ona girersek uzandan önündeki fıkrasıyla itibaren ondan alalım ondan sonraki mevzudan alalım inşallah Allah'a emanet olun